ولمن خاف مقام ربه جنتان Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili. فبأي آلاء ربكما تكذبان Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? ذواتا أفنان Bustani zenye matawi yaliyotanda. فبأي آلاء ربكما tukazzibani Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha Fihima aynani tajriyan Ndani yake zimo chemchem mbili zinazopita Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha Fihima min كل فاكهة زوجان Humo katika kila matunda zimo namna mbili. فبأي آلاء ربكما تكذبان Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Wawe wameegemea matandiko yenye bitana ya hariri nzito na matunda ya bustani hizo yapo karibu. فبأي آلاء ربكما تكذبان Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Humo watakuwamo wanawake watulizao macho yao, hajawagusa mtu kabla yao wala jini. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Kaannahunna alyaqut walmarjan, kama kwamba wao ni yakuti na marjani. فباي الاء ربكما tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan atiyaweza kuwa malipo ya ihsani ila ihsani fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha wa min dunihi ma jannatan na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mudahammatan, za kijani kibivu فباي الاء ربikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha fihima ainani nadhakhatan na chemchem mbili zinazofurika. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman imo humo miti ya matunda na mitende na mikoma manga Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fihinna khairatun hisan humo wamo wanawake wema wazuri. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hurum maqsuratun fil khiyam wanawake wazuri wanaotawishwa katika mahema. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Lam yatmithhunna insun qablahum wala jaa hajawagusa mtu wala jini kabla yao. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Muttakiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan wameegemea juu ya matakia ya kijani na mazulia mazuri. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram والإكرام limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na mwenye kuhofu weza wa Mola wake mlezi atakuwa nazo bustani mbili. basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Bustani hizo zina matawi ya kufurahisha mazuri. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Katika bustani hizo mtakuwa na chemchemu zinazopita maji kama wapendavyo. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo mtakuwa na mna mbili ya kila matunda. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wametegemea na kutua juu ya matandiko ambayo bitana yao ni ya atlasi hariri nzito na matunda hizo bustani mbili yatakuwa karibu kwa mwenye kuyachuma. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Katika hizo bustani watakuwa wake wenye kuhifadhi macho yao, hawawaangalii la waume zao tu, waliobikra hawajakaribiwa kabla yao na mtu wala jini. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wanawake hao kwa uzuri wao na usafi wao wa rangi ni kama yakuti na marijani. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Malipo ya vitendo vyema hayawezi kuwa ila kwa sababu njema. Basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Na mbali ya bustani hizo zilizokushatajwa zipo mbili nyinginezo. Basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Za kijani iliyokoza mno rangi yake hata ikawa inaingia katika weusi. Basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Ndani humo zimo chemchemu mbili zinazofurika maji yasiyo katika Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikata? Humo itakuwamo miti ya matunda mbalimbali na mitende na mikomamanga yani mikudhumani. Huenda huku kutajwa hasa tende na komamanga kwa kuwa ni matunda bora kuliko mengineyo kama zilivyothibiti kwa mujibu wa taalamu kwa kuchambuliwa tende kwa ujuzi wa kimia, imeonekana kuwa ina sukari 75 katika mia takriban. Na aglabu yake ni sukari ya miwa. Na vile vile zimo sukari zilizogeuka yaani sukari ya matunda fructose na sukari ya zabibu glucose. Nayo ni nyepesi kuungua katika mwili. Na kwa hivyo humpa mtu nishati ya kufanya kazi vizuri, viungo na kupa mwili joto. Na pengine labda ndiyo hikma ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha Mariamu alitende ili arejeshe nguvu zake baada ya machungu ya kuzaa. Mbali na hayo, tende inayo sehemu kubwa katika calcium, yani chokaa na chuma na fosfori, yani phosphorus ambazo mwili unahitajia. Na imo pia kiasi maalum ya nikotini kese ambayo ni vitamini ya kulinda maradhi ya pelagra na vitamini A na B na zimo pia protein na mafuta. Na vitu hivi vinaifanya tende kuwa ni chakula chenye manufaa ya kukamilika. Ama kwa mamanga au kudhumani kwa Kiswahili cha kaskazini imo katika kokwa zake au maji yake sehemu kubwa ukilinganisha na matunda mengineyo ya lemonic acid ambayo inasaidia inapungua katika mwili kupunguza athari ya ukali, acidity au humudha katika mkojo na damu inayosababisha kuepukana na maradhi ya nakras au gout, kuumwa viungo aghlabu kidole gumba cha mguu na kufanyika mawe katika mafigo. Juu ya hayo katika maji ya komamanga zimo sukari namna mbalimbali si haba moja katika mia zilizo nyepesi kuungua na zenye kuleta nishati ya kufanya kazi. Kadhalika maganda komamanga yana maada ya kukausha ya kuzuia kuhara tanin inayolinda matumbo madogo yani chango na yanayoyasibu wakati wa kuwa na maradhi ya kuhara. Kadhalika maganda komamanga hutumika kuua minyoo michango. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikata Humo watakuwamo wake wenye tabia njema, wenye nyuso za kupendeza. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wazuri wa macho, wenye kustawishwa ndani ya mahema yao. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Hawajakaribiwa na mtu wala jini kabla ya waume wao basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Wameegemea juu ya viti vya enzi vyenye makava kijani na mazulia mazuri mazuri yaliyofanywa kwa ufundi wa ajabu. Basi neema ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoikataa? Limetakasika jina la mwana wako mlezi mwenye utukufu na wingi wa neema.